innocent little babies. I studied the Torah and learned by their own admission Israel's actions are not bolstering their own religion. بطلع حوالي آه. فيش حياة أخذوا أرضي من تحت شي آه. أعطوني معاناة كنا نحمل طرية نترزى من الله خلونا نحمل بندقية آه. نتوكل على الله مجزرة مذبحة لكل شافع الشاشات مش اليوم مش ضفة مش غزة معا بالصفحات التاريخ شوف المسيح شوف أكتر من ستين عام دق الأجساد في فلسطين The devil's got an unholy plan for the holy land So I hold my Quran, power in the other hand No oasis, just ain't sand. Settlements setting up to eliminate child, woman, and man. Listen. No such thing as the Middle East, prophet, ain't deceiving you. No matter where you stand, there's always something to the east of you. So whether it's the Mossad or the FBI policing you, it's all one struggle until the final breath is leaving you. Desert الشعب العربي وحدتنا عمود الثغري لازم نتعلم كيف نفكر لازم نتعلم كيف نودي رسالة بدون ما نسكر ابواب الايمان يا سيدي ما كنتش عرفت خيري لو ما جربت غيري فخذ كلامي تجربي مش اهاني لازم نتعرف وحش عشان يضيع طريقه واخرته تنكشف know. Oriente come un bufalo ferito, infuria il pirata americano. Ma nei campi sulle dune sono armati anche i bambini, ogni donna impugna il suo fucile. No, non fan paura i carri armati di Israele, la tua terra tu la devi liberare. Abbiamo alzato rosso il verde, bianco e nero, stretta in pugno la bandiera, i colori di al Abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam chiamano banditi i giornali dei padroni che chiamavano assassini partigiani. Noi non crederemo ai bollettini israeliani Continuamos con las conexiones telefónicas aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM, también en radiobronca.info en internet y tenemos ahora mismo al teléfono a Miguel Fadrique, secretario general de CGT. ¿Nos escuchas, Miguel? Sí, te los escucho. buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, eh, compañero. Muy bien, pues eh, lo primero de todo, eh, eh, gracias y enhorabuena por haber convocado una huelga que desde muchos colectivos consideramos muy necesaria. Eh, como organización Radio Bronca, ah, de cara a la CGT, eh, te lo queremos decir a ti que eres secretario general. Y, y si nos querías hacer una primera valoración en esta mañana de cómo está yendo la huelga a nivel estatal. Bueno, pues yo creo que la primera valoración es que está siendo un éxito porque la verdad es que las calles de, de de ciudades, prácticamente de todas las provincias del estado, pues están, se está saliendo mucha gente a la calle, que al final lo que pretendíamos con esta huelga era que fuera una jornada de que se visualizara el, genocidio que Israel está cometiendo sobre Palestina, creo que nos está consiguiendo, hay movilizaciones muy importantes, pues, tanto en Madrid como en, en varios puntos de Cataluña, como en varios puntos de Andalucía, en Valladolid, en Galicia sabemos que ha habido también movilizaciones importantes, entonces bueno, pues en ese sentido creemos que está siendo un éxito esta primera parte de la jornada y queremos que la segunda parte, que son las movilizaciones de por la tarde, queremos que todavía van a ser más numerosas porque, bueno, ha habido gente que ha decidido trabajar, mucha gente, claro, porque porque es así, es la realidad y queremos que esa gente que, que ha decidido ir a trabajar y no secundar las huelgas, así que va a secundar las movilizaciones y, bueno, y las movilizaciones de por la tarde van a ser más numerosas que por, las de por la mañana. Sí, eso, eso creemos también nosotros aquí en Radio Bronca. No sé si has estado siguiendo un poco la actualidad en lo que se refiere a nuestro territorio, a Cataluña. Desde aquí, desde Radio Bronca, sí que hemos ido señalando todos los eh, sitios del Estado, tanto eso, Galicia, eh, Andalucía y demás. Y si nos podéis hacer un poco de valoración así a nivel de, Cataluña. Pues yo creo que a nivel de Cataluña incluso está teniendo más impacto de lo que está teniendo en el resto de, el resto del estado. Hemos Creo que todos eh, que entre por Twitter, todas las personas que entren por Twitter pueden ver las imágenes de la diagonal de Barcelona cortada, de varias universidades que, que no están dando clases, de centros de trabajo, de bueno, en general el impacto que se está tenido en Cataluña creemos que es más, más importante que el que está teniendo en el resto del Estado. Ya, ya lo demostraron la capacidad de movilización que hay en Cataluña cuando la convocasteis hace, se convocó unos meses en, solitario en Cataluña por parte de por parte de y queremos que bueno a falta de datos, a falta de pues, que nos llegue más información de, movilizaciones y demás, el impacto que está teniendo en Cataluña creemos que es aún más que, de, que está teniendo el resto del Estado, que creemos que ya de por sí es bueno. Sí, y, no, y, vemos la importancia aquí de, la organización sindical, porque es verdad que a nivel de CGT se ha ido viendo en diferentes puntos del Estado, como ha señalado, ¿no? Pues algo importante como, ah, puede ser anecdótico, pero, pero creemos que es importante, como por ejemplo en, en Aragón, el hecho de que el, el, telediario se, haya demorado 30 minutos por, las, por las movilizaciones, el hecho de, los cortes de, en, vías ferroviarias eh, o en líneas ferroviarias, mejor dicho, que ha habido en, Galicia, o, bueno, o concentraciones delante de, fábricas de armas en, sitios como, como Getafe o Palencia incluso o Granada. Y claro, Ferrol también ha habido una concentración importante en la puerta de Navantia, que hacen Efectivamente, buques, de, armamento. En Granada han salido 5.000 personas a la calle, que creo que una ciudad como Granada que salgan por la mañana 5.000 personas a la calle es algo es algo importante y algo muy importante. A, reseñar. Y claro, hablabas tú de Cataluña, claro, también el, impacto que tiene la CGT en Cataluña es bastante más más importante que tiene en el resto del Estado. ¿no? hay que hay que recordar que en Cataluña somos el tercer sindicato y que ya hemos superado hace meses los 20.000 afiliados y afiliadas. Entonces, bueno, pues ese impacto también se ve en la respuesta que tiene que tiene la gente y, la respuesta que tiene el sindicato ante estas convocatorias. Sí, eh, mm, efectivamente, y, es, y creemos desde aquí también que es muy importante la, la organización eh, en, en, toda, en toda lucha política. Em, una, una última pregunta es si, nos querías comentar un poco cómo se había gestado la, la, esta huelga, ¿no? que como has dicho tú, no, no es una huelga tan laboral, siendo igualmente. Eh, eh, y que, ¿Cómo se ha ido gestando esta huelga que, responde un poco a, la llamada de, trabajadores y trabajadoras palestinas, ¿no? de internacionalizar mucho más el, el conflicto y, el genocidio, mejor dicho, eh, o, la, lucha contra este, contra este genocidio? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro de la organización? Pues, como tú estás diciendo, bueno, nosotros siempre hemos tenido contacto a través de CGT y otras organizaciones con, con trabajadores y trabajadoras palestinas ellos entendían la necesidad de internacionalizar más el conflicto y por eso en el mes, en el mes de marzo, en una de las plenarias confederales que tenemos CGT, se expuso el problema y convocamos una plenaria extraordinaria solamente con ese punto para, para convocar una, una huelga se ha tardado estos meses en convocarla porque lo que dijimos nosotros en nuestra plenaria es que evidentemente no íbamos a ir solos con esta huelga, sino que íbamos a hablar con organizaciones y con otros sindicatos para que la huelga no solamente fuera de cosa de CGT, porque creo que hoy lo que menos importa son las siglas, da igual sea CGT, Solidaridad Obrera o quien convoque, lo que importa es que, que se visualice y que se visibilice el, el, el conflicto y el genocidio que Israel está sometiendo a, a Palestina. Entonces, eh, en ese proceso convocamos una plenaria extraordinaria, se aprobó por la mayoría del Comité Confederal del CGT, iniciamos un, una serie de reuniones y de contactos, y bueno, y entendíamos que, que con el verano en medio, pues las mejores fechas será después del verano y, coincidimos todos en que la mejor fecha era este 27 de septiembre. Efectivamente, muy cercano al aniversario de la segunda Antifa. ¿Te quieren hacer desde el estudio una, una pregunta más, Miguel? Sí, claro. ¿no? que... Eh, hola, ¿me oyes? ¿Sí? sí, te oigo, te oigo, Vale, vale. Eh, mira, venimos hablando a lo largo de la jornada o identificando que hay como distintos puntos fuertes, ¿no? En cuanto a a lo que, digamos, el, motivo de la, de la, huelga, ¿no? Lo que quiere rechazar, a lo que quiere mostrar rechazo la huelga, ¿no? O sea, hay un pilar económico, hay otro político, hay otro incluso teológico, ¿no? Digamos, el sionismo se nutre de distintas ramas que al mismo tiempo también son, eh, mm, digamos, ramas que nutren otros eh, tipos de eh, represión a nivel colonialista, imperialista, en otros, pues, estados como el Estado Estados, Unidos, la OTAN, etcétera, que vemos que también eh, están activas en muchos de los conflictos que suceden hoy en día. Eh, en concreto, la huelga general, como veníamos hablando a lo largo de la jornada, pues es una propuesta que, sobre todo, principalmente, pretende movilizar a la clase trabajadora eh, y, sobre todo, también a la clase trabajadora asalariada, es decir, la que trabaja para una empresa, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, como sindicato, eh, sensible evidentemente, convocante en este caso, uno de los convocantes, eh, ¿Tenéis eh, conocimiento de personas afiliadas al sindicato que trabajen en empresas que tengan vínculo con esto, ¿sabes?, con, con comercial, con, con, el sionismo? ¿Tenéis conocimiento de esto? ¿Estáis trabajando en esto? ¿O tenéis identificadas empresas que trabajen eh, colaboren con el sionismo. Eh, mira, para empezar, eh, dos de las acciones más importantes que ha habido esta mañana a nivel de empresa ha sido una empresa como es Airbus y una empresa como es Navantia. Esas dos, más, más, más relación comercial que tienen esas dos, no creo que haya más en el Estado español, porque son hay barcos y que hay comercio abierto con Israel y tanto las dos trabajan para, el gobierno de Israel. O sea, que te puedo poner este ejemplo, como te pondría poner ejemplo de más, pero pero claro, ahora ahora mismo pues seguramente las dos más importantes a nivel estatal encima son dos, empresas con intervención pública que, son Navantia y, Airbus que bueno pues ha habido actos eh, que han sido fuertemente secundados en Navantia por todo el comité de empresa que es importante resaltar que a la iniciativa de CGT en Navantia Ferrol se ha sumado todo el comité de eh, todo el comité de empresa y en, y en Airbus de Getafe, por ejemplo, ha sido solamente la CGT en solitario la que ha convocado una, una, una acción a la puerta y bueno, las nos han salido importante y, sobre todo una de las cosas que, se reivindica desde esas acciones es que las empresas no trabajen y no, y no comercialicen y no hagan negocio con el Estado, con el Estado israelí, claro. quiero decir, la misma propuesta que se manda de cara a la calle es la que se trabaja a nivel interno con las empresas. Oye, cortar relaciones. Además, ahí incluso las secciones sindicales que tenemos en esas empresas que, trabajan, que, que comercializan con Israel, como puede ser Navantia, como puede ser Airbus, son muy firmes en ese mensaje y siempre están, es un mensaje que, es verdad muchas veces que contradice lo que piensan muchos trabajadores y, y hay discusión interna, pero aquí tenemos unos principios y la CGT tiene unos principios y esos van van por delante y nosotros tenemos ese, mensaje también impuesto, o sea, un impuesto, vamos, lanzamos ese mensaje en todas las secciones sindicales de, de esas empresas, vamos. Muy Oye, pues muchísimas gracias por tu participación. A, vosotros por en Mira, me gustaría decir una, cosa. Han por supuesto. han detenido a cinco compañeros de CNT en Madrid en un piquete que había en el Carrefour del barrio de Acacias. Entonces, ah. bueno, pues estamos recobrando información para mandar a toda la gente posible a la comisaría donde están. Todavía no sabemos en qué comisaría están bueno, que estén en las redes sociales, la gente que, oiga esto, sé que es de Cataluña, pero si alguno de Madrid lo está oyendo, porque han metido a cinco compañeros de la CNT y estamos pendientes a ver para ir allí a echar una mano para, ver si les cuentan y para apoyar. Pues sí, estaremos pendientes de, de toda esta información que no teníamos. Muchas gracias, Miguel, por, por habernos dado hoy, por haber participado en, esta cobertura de la huelga. Muchas gracias a vosotros, Un abrazo bien fuerte y que continúen las movilizaciones más multitudinarias esta tarde. là di questo mare c'è un popolo fratello, ogni lotta aiuta un'altra lotta. Ogni colpo sparato sul nemico sionista, l'Italia colpisce chi comanda. Coi popoli in rivolta si muove oggi la storia, rivoluzione fino alla vittoria. Abbiamo alzato il rosso bianco e nero stretta in pugno la bandiera i colori di alfata abbiamo alzato la bandiera partigiana della rossa Palestina accanto a quella del Vietnam Hola, tarda, enviem una salutació des de Nou Barris, des d'aquí al costat, a les companyes de Ràdio Bronca que han estat cobrint tot el matí la, el dia de vaga, una vaga solidària en Palestina, perquè tot i la repressió, doncs, avui ha quedat clar que seguirem lluitant fins a la fi dels genocidis i, i la repressió dels últims mesos doncs, no, no ha aturat la resposta solidària. Eh, a Nou Barris aquest matí eh, s'ha juntat amb altres barris de la perifèria zona nord de Barcelona i Rodalies, s'ha juntat nou barris amb Trinitat Vella, amb Santa Coloma, amb Sant Andreu, amb Sagrera, amb el Clot, i s'ha pogut fer un piquet que ha aconseguit tancar la majoria de comerços i establiments oberts pel que és el passeig de Fabra i Puig. S'han assenyalat a eh, les diferents empreses, bancs, eh, i marques còmplices d'aquest genocidi a Palestina. Eh, L'estat espanyol està armant a l'exèrcit israelià i si hi ha guerra, si hi ha una maquinària de guerra que està matant i empresonant a Palestina, doncs hem de tenir clar que, que s'activa Europa, que s'activa també a l'estat espanyol i a la Generalitat de Catalunya i per això no, tenim, també tenim la responsabilitat eh, com a veïnes d'aquests territoris de responsabilitzar-nos i, la, i, i lluitar no? aquí. Aleshores, eh, després ens hem sumat al piquet central a Palau Reial, que ha pogut assenyalar també a l'ambaixada de l'estat sionista d'Israel i, i ha sigut un piquet amb centenars de persones de, de tots els barris de Barcelona i també han vingut de pobles de, de fora de Barcelona. Sabem que a, eh, que a Sant Feliu de Llobregat, a l'Hospitalet, inclús s'ha aconseguit ocupar no, la, la seu d'Indra, una altra empresa que col·labora amb el genocidi. I bé, la jornada no acaba aquí perquè a Nou Barris seguim, de fet, Ara anem a, a recarregar energia i a dinar al casal Tres Voltes Rebel, al passeig d'Urrutia. I després a les 4, per aquelles persones que no es poden desplaçar, eh, o que, o que també vulguin eh, connectar amb, amb l'art com a forma de lluita i com a eina de la revolució, hem preparat una lectura de poesia palestina a les 4 abans de sortir cap a, cap a la manifestació central. Eh, a les 5 hem quedat a, a Major per anar juntes fins a la manifestació, on ens trobarem també un altre cop amb el bloc de Zona Nord, perquè avui com una cosa que des d'aquests barris no volíem deixar clara és que la perifèria és la més castigada i que la perifèria també eh, és la que resisteix i solidaritza amb les perifèries mundials i, i sí que una mica el lema no, cobria doncs, el piquet d'avui aquí era solidaritat, solidaritat des de les perifèries amb, amb Palestina, i, i per acabar eh, us llegim com un petit poema no? que, que mostra al final com, com l'art no? és una eina revolucionària també, amb totes les altres que hem fet servir durant la jornada. Para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Visca la lluita en Palestina. Seguim. Hola, sóc la Cira fire, fire another family. Wake up, cause we need the world to see. No love, they won't ever understand us. Too bad, we're just bodies on a screen. Wake up, they don't care about the people. Wake up, they don't care about you too. Oh love, if you're walking with the people, hold on, cause they're coming. boy, they don't want you. Wake up, you might threaten their plan. Run, run, no, before they come and find you. Grow up till you're taught to fight back. وقف الطفل وقف الطفل وحده ولا Continuem amb la cobertura radiofònica, ja ens queda molt poc, estem, estem acabant, ens queden un parell de connexions radiofòniques i eh, ara mateix aquí a Radio Bronca, al 104.5 de la FM, també ens podeu escoltar a través del web a radiobronca.info i tenim una connexió amb una companya de Samidun. Hola, ¿nos escuchas bien? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Compañera, eh, queríamos preguntarte un poco por la valoración del momento de la mañana de esta huelga y, un poco cómo ha ido, desde donde, cómo lo habéis visto desde Samidum. Sí, lo hemos visto súper bien. Eh, hubo muchísima gente, eh, ¿no? Además que las calles del Diagonal son muy gordas, pero sí que había mucha gente, mucha gente joven, muchos estudiantes, eh, mucha gente del movimiento estudiantil. Eh, y sí, empezamos el piquete con eh, un discurso de los estudiantes, un poco señalando las complicidades que hay entre el Estado genocida sionista y las universidades, y la UPC em, en particular, em, como que también colaboran con ICL, ¿no? que se Estamina, Em, que hay eh, cerca de Manresa, que es una empresa israelí que, está, que, ha dañado mucho em, la zona y, el río del Llobregat. Y, que sí, que hay, hay, vínculos con... Y luego usan esta, esta sal de la mina eh, en, en, las armas y bueno en las bombas que, que caen en Palestina y, y sí. Eh, y, bueno, eh, lo que te queríamos contar también, habéis estado en el, en el piquete, creo que no sé si habéis estado por el piquete unitario, como habéis visto un, piquete de estas maneras, ya que habitualmente pues en las huelgas suele haber mm, como mucha descentralización y en este caso pues había uno uno importante que, iba a, ese lugar al que parece que nadie puede ir y que no se puede llegar nunca como es el, el consulado del Estado genocida de Israel. Sí, total. Em, o sea, incluso antes del piquete hubo em, como concentraciones y manifestaciones em, por los barrios de Barcelona y luego todos se, juntaron en, este piquete central. y sí, como dices, que normalmente es muy difícil eh, alcanzar o, o, incluso como estar delante, ¿no? Como el, consulado israelí. y esto lo hemos podido hacer sin, sin problema y sin mucha resistencia. Así que en ese sentido, muy bien. Aunque, aunque estuviera protegido por, por custodiado por los Mossos de escuadra, ¿verdad? No digo desde lejos aún, eh, pero sí que, que o sea, estábamos esperando como aún más em, presencia de, de la policía. Em, y sí que sí que hubo, como siempre, o sea, nunca lo van a dejar como sin <laughs> esa seguridad. Em, pero sí, como que había mucha gente, creo que por eso pudimos eh, llegar hasta allí, porque normalmente eh, creo que nos hubieran como cortado la, calle antes de bajar. <laughs> muy bien. Y bueno, imaginamos que preparadas ya cogiendo fuerzas para la, gran manifestación de esta tarde a las cinco y media en Jardinets de Gracia. Eh, con primero eh, habrá unas intervenciones y, hacia las seis eh, se saldrá en, manifestación, ¿no es así? Sí, exacto. Tenemos unas horas ahora de, comer y, de descansar algo y luego sí salimos otra vez a las cinco y media, como, has dicho, en Jardinets de Gracia. De acuerdo, compañera, pues muchísimas gracias eh, de parte de Radio Bronca por toda la, eh, todo lo que lo que estáis haciendo, eh, por visibilizar la lucha contra el genocidio y la lucha por una por una Palestina libre. ¡Viva Palestina libre! Viva Palestina libre y muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestro trabajo también. gracias. Hasta luego. ورصاص من حوله وجنود وقف الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة وصمود وعيناه عزمة وصمود trusting. image out of my heart when we've seen the bodies found in a mountain of parts Netanyahu told you just another child of the dark. Clear it's gonna take much more than thousands to march, more than a speech, more than a poem, more than a track of music. Gonna take more than a sit down with Bassam Youssef. Even bringing back ambassadors is an atlas useless, long as you pump oil through Apaches and the tanks they're using. Freedom just beyond reach for people you cannot see. He's wheezing and cannot breathe and screaming through the concrete, looking for his four children. Bombs leave structures that I wouldn't wanna call buildings. My fingers pointed at this government, you all killed them. Tell me that you wouldn't take up arms if those were your children. Let me make the factor clear. The bombs were manufactured here, and they want the land as theirs because of natural gas in there. Feel death in the atmosphere while we happen to stand and stare. And a little boy begs for his brother's strand of hair. Truth is, I don't know how anyone can live after digging for their dead kids buried under bricks. Israel is a terror state, terrorists that terrorize. I testify my television, televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name. They're not prepared to face the pain, so they're scared to say your name to face the pain, so they're scared to say your name. doctors and paramedics is hurting, the panic spreading. Hospitals where the doctors do C sections, no anesthetics. The pressure is manifesting, humanity stands connected. Masses seem apathetic and actually just accept it. When our grandchildren ask us, what did we do to stop it? I'm determined to say I did more than make music on it. That's why we shut down arms factories. You can try stopping us. Palestine action's the opposite of white phosphorus. We tell them on the television, but they never listen. Tell Piers Morgan that resistance isn't terrorism. They want them fled fed or missing, death or prison, endless killing. I seen a father hold his baby up, their head was missing. Imagine demolition of home where your parents living. Kings won't say a thing, but at least we know that Yemen's with them. Ethnic cleansing, it ain't hard to see the stages, but Gaza as a graveyard of the invaders. Ears close to the savagery, clear though when there's clarity. The journalists and doctors are heroes of humanity. As sordid and as gory as this story is for now. Are they depopulating Gaza for Ben Gurion's canal. Israel is a terror state terrorists that terrorize. I testify my television, televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, Y ahí con tu no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo estás? No necesito estar high, este sistema amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. los patis pelados. Somos los rotos, los rotos. Los quemados, Cada día está más claro que somos los asesinos. Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. muere. ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía que me tacháis de nazi por ser antisionista, menudo estado racista. وطني ليس حقيبة وطني ليس حقيبة وأنا Molt bé, seguim aquí, seguim a la recta final de la cobertura de la vaga del 27 de setembre per Palestina i tenim una última connexió telefònica amb Pablo del Comitè de Solidaritat Estudiantil amb, amb la vaga del 27 És, Eh, ens escoltes bé? Com estàs, Pablo? Sí, molt bé, molt bé. Eh, doncs mira, si ens pots fer una mica eh, comptar fer una petita valoració de com ha anat la jornada a nivell, a nivell universitari de les universitats, tant aquí a Catalunya com, com en altres eh, eh, llocs eh, de, de l'Estat? Sí, aquí a Catalunya la jornada doncs, ha començat, eh, s'ha tancat la facultat de, del Raval de la Universitat de Barcelona i també les facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona, de les estudiants que, que havien passat allà allà a la nit, també hi ha hagut passacampus durant, durant el dia, també va haver-hi passacampus ahir eh, a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la UB Central, a l'edifici històric, on eh, va ser una de les acampades dels curs passat. S'han fet també aquests passacampus i, a més, a, eh, a mig matí, quan estaven doncs, produint-se les protestes i les manifestacions de solidaritat amb Palestina, les estudiants que estaven a la Universitat de Barcelona han vist que hi havia una concentració també de treballadores de la sanitat que s'estaven manifestant davant de l'Institut Català de la Salut i doncs s'han unit en aquestes dues protestes que finalment s'han acabat ajuntant també amb la reivindicació de, de Palestina i eh, els estudiants aquí, organitzats des del comitè, s'ha fet una acció per denunciar la responsabilitat del Banc Santander amb el genocidi, amb el finançament a l'estat d'Israel, la compra i la inversió en armes, però també tot el paper que juga en la privatització de la universitat, també eh, doncs, amb l'especulació de l'habitatge que fa cap al Banc Santander, el paper que té com a precaritzador de la classe treballadora i que a més és una de les empreses amb les quals doncs, eh, vull destacar que la Universitat de Barcelona va acceptar que trencaria relacions i que fins ara continua sense trencar-les i continua negant-se. Sí, sí, efectivament, hi ha, aquí hem estat assenyalant diferents eh, tipus de col·laboracions de les, de les universitats eh, eh, catalanes eh, en, en aquesta cobertura. Eh, també crec que, que hi ha hagut eh, bastant mobilitzacions arreu de l'Estat, no? No sé si ens pots dir algun sí, cas concret. Sí, sí. Sí, pel que, pel que hem pogut saber també, amb, parlant amb les companyes de, de Madrid, eh, primer de tot doncs, denunciant la repressió que han tingut per part de la seguretat de la universitat, de la Universitat Complutense de, de Madrid, pel que hem pogut saber, i a més també doncs, eh, hi ha hagut algunes accions d'unitat entre treballadors i estudiants, diversos grups d'estudiants han anat a donar suport a, a piquets i accions que es feien a, a Amazon, a Airbus, i doncs, eh, han estat a, eh, en contacte amb els treballadors que hi havia allà, que després en principi eh, segons ens deien, venien cap a, cap a la universitat també, per denunciar doncs, conjuntament aquesta situació de, de vaga, no només a eh, la complicitat del govern en quant a la situació que veiem del genocidi a Palestina, sinó també amb el rearmament, la pujada de pressupostos eh, militars, la militarització de fronteres, que, com, com estem veient, qui paga els costos de tot això és la classe treballadora en forma de retallar en serveis públics, en forma de de precarietat, però també d'un enfortiment de l'imperialisme espanyol i de la criminalització de les persones migrants que estem veient que en els últims mesos també eh, augmenta i doncs, que és una cosa també a, a denunciar. Efectivament, tota la raó en aquestes eh, reivindicacions que, que fas aquí a través dels micros de, de Ràdio Bronca. Eh, imaginem que ara estàs, eh, estaràs una mica estareu descansant de, de cara a les mobilitzacions totes d'aquesta tarda i, i d'altres que, que continuaran, no? No sé si ens vols explicar alguna cosa o, o cridar a, a, per al dia d'avui a que la gent vagi a, a, a les diferents manifestacions que hi ha i, i alguna cosa més que, que hi hagi per, per allà. Sí, ara avui, sobretot, animar a la manifestació de la tarda, eh, que serà a les, a les 5 i mitja aquí a, a Barcelona, eh, on a més també, no, no em vull oblidar, tindrem molt present el poble libanès, que estem veient que en aquests dies està patint bombardejos per part de, per part d'Israel i doncs, també denunciar aquesta nova ofensiva que, que fa Israel contra, contra el poble libanès eh, i que, doncs, un, òbviament, un nou motiu per exigir el trencament de relacions de l'estat espanyol, del govern eh, de, del PSOE i Sumar amb l'estat d'Israel i la fi de la compra-venda d'armes amb aquesta situació. Recordem, a més, que, que l'estat espanyol porta tenint tropes a Israel, des de, a, perdó, al Líban des de fa més d'una dècada, que òbviament es demostra que és per cobrir les esquenes i els interessos d'Israel amb aquesta situació amb la qual cosa doncs, és una mostra més de la seva complicitat. Mm -hmm. Sí, la veritat és que, és que sí, tota la raó i, i, i res, moltes gràcies per haver intervingut avui en aquesta cobertura, perquè de fet la, la tanques, portem tot el matí trucant-nos i al final, mira, ha sortit així de, de tancar, que ja està bé eh, amb aquestes reflexions que, que ens has fet. No sé si vols afegir alguna cosa més, Pablo? Doncs únicament com de nou a animar a anar a la manifestació de la tarda, eh, a la grada que per fi hi ha hagut una vaga general que feia molt de temps que, que no n'hi havia, però penso que hem de continuar picant pedra, exigint també a les burocràcies sindicals, a comissions UGT, que no han, mot, no han mogut un dit, que continuen fent pactes i que per tant s'han de, de deixar de pactar tant amb la patronal i el govern i posar-se a mobilitzar que, que és necessari. Efectivament, tens tota la raó que la veritat és que fa mal als ulls eh, aquesta gran pancarta que tenen eh, com a mínim a Barcelona a Via Laietana de comissions obreres en Palestina però després són incapaços de convocar una mísera vaga per, per, per solidaritzar-se amb, amb la lluita del poble palestí contra el genocidi i ni tan sols com a mínim afegir-se o adherir-se d'alguna manera a, a aquesta convocatòria més enllà de, de, de, de de les sigles de cada organització, perquè avui no es tracta de, de sigles ni res d'això, avui es tracta de, de Palestina. Moltíssimes gràcies, eh, Pablo, eh, per, per la teva intervenció, eh, molta força per aquesta tarda i una abraçada molt forta, company. Una abraçada, gràcies a vosaltres. Adéu. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was seven, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off meta, you can't pay off. who serve by any means. APAC, Kufi, and all the companies around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance has always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti Semitic to be anti Zionist. I've seen Jewish brothers and sisters sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupying violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended, the colonizer lied. It's students intent posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad where does genocide land and your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone running the rock and dropping bombs. The blood is on your hands, Biting, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. de, huelga, mm, de, movilización en las calles, eh, de movilización en los puestos de trabajo y mm, de reivindicación de la lucha y la solidaridad, eh, tanto del pueblo palestino como la lucha y solidaridad internacional, y mm, em, denunciando este genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel hacia el pueblo palestino y que mm, en estos últimos días estamos viendo de que estas, que estas intenciones se están extendiendo eh, en otros territorios, concretamente en el Líbano, como bien nos ha recordado el compañero esta última llamada que hemos tenido ahora, eh, bueno, pues que, tampoco nos olvidamos de eso y también está eh, mm, también se extiende la solidaridad y esa denuncia de esa extensión, de la masacre y la guerra em, hacia el Líbano. Eh, nada, recordaros las convocatorias que continúan a la tarde. Están, comienzan a las cinco y media de la tarde en Jardines de Gracia en, con parlamentos, em, intervenciones y luego a las seis es la manifestación unitaria. Desde ahí recordamos que irán en columnas desde los diferentes barrios de la, dentro de, ciudad, de la ciudad de Barcelona y las diferentes eh, comarcas, poblaciones y localidades del resto eh, de Barcelona y, provincias de Cataluña, pues igual vendrán a Barcelona o se extenderá en otros lugares. ¿Esto no, me quedó claro? Sí, sí, yo las puedo decir. Mira, las, columnas que, que, van de, que van hacia la manifestación central en Barcelona eh, són, pues, de moment hi ha comunicades eh, com a mínim eh, pel comitè 27S, hi ha a les 4 i mitja de la de Sanitat, eh, des de la Facultat de Medicina, entenem a les 5 de la tarda des de, a Sant Andreu des de la Cinètica, eh, a, a les 2 ja està ben un, un dinar popular allà. A Nou Barri surt des de Llucmajor a les 5 de la tarda i també un dinar solidari al Casal 3 Voltes Rebel. A Vallcarca també dinar a, a la plaça Les Eps i <coughs> surt <coughs> perdó, surt la, la columna cap a la mani després, no posa horari, però calculem que cap a les 5 eh, de la tarda, més o menys, mm -hmm Eh, a Gràcia, que està al costat de la manifestació, a les 5 i mitja eh, serà la columna mani, des de la plaça de, de la Vila i a, al Clot Camp de l'Arpa, eh, columna mani, des del metre, metro Camp de l'Arpa a les 5 eh, de la tarda. I a nivell provincial, o a nivell de Catalunya millor dit, perquè hi ha diferents convocatòries, tenim a les set i mitja a una concentració a la plaça del Vi, a Girona, a Lleida a les 6 de la tarda a la plaça Ricard Vinyes, a Manresa a les 15.45 a la Renfa, eh, eh, és una quedada per anar en bloc a Barna, a les 6 de la tarda a Martorell, manifestació a la bencinera de Pau Claris, eh, a la, al Pallars, eh, concretament a la Pobla de Segur, a les 6 i mitja de la tarda manifestació, no, no tenim el lloc en concret, però segur que ho podeu trobar. A Sabadell, una concentració a la plaça Doctor Robert a les 7 de la tarda, a Sant Antoni eh, de Calonja a la plaça Catalunya a les 6, a Palamós al Passeig del Mar a les 7, i tanquem a les 5 eh, de la tarda columna Ferrocarrils de la Generalitat cap a Barcelona a Terrassa eh, i a Vilanova i la Geltrú a les eh, 4 de la tarda trobada a la Renfe per anar a Barcelona. I queden dues convocatòries més eh, eh, a Tortosa, Terres de l'Ebre, a les 6 de la tarda a la plaça del Mercat i a Berga a les 6 de la tarda davant del Carrefour. Imaginen que no es ni ahora aún, porque no saben ver. Bueno, la cantidad de opciones y posibilidades que tiene la gente, ¿no? Para que luego digan que no, bueno, pues que no, que no se han enterado que no hay opción. <laughs> O sea, creo que, que está, mm, bueno, pues toda la, mm, como, o sea, bueno, Escuchar radio, creo que os enteraréis de las cosas. <laughs> Bueno, mm, que, va a haber... de conciencia, una toma de conciencia. <laughs> va a haber mucha movilización. Nada, recordaros que, como bien nos han recordado las compañeras a lo largo de la mañana, ¿no? que también pues estar atentas a las siguientes convocatorias, a las campañas y sobre todo a las campañas de solidaridad y de denuncia. Eh, no recordar, no, bueno, no dejar de, de hablar de, de, la libertad del pueblo palestino, de la dignidad y su, y su lucha, y seguir denunciando el genocidio más el, el apartheid y el colonialismo perpetrado por el Estado sionista mm, terrorista de Israel. Mm, y, nada, aquí acaba la, la, jornada, nos escuchamos en las ondas y nos vemos en las calles. Sí, gracias a todos los que han llamado, a todas las que han participado, las que nos han mandado audios que hacían huelga. Eh, y a todas las que nos habéis escuchado y nos habéis seguido durante esta mañana. Cerramos ahora porque esta tarde también nosotras vamos a la manifestación. Ya gana, ya gana. Fuego, fuego. Y, y, si queréis continuar eh, la cobertura de Radio Almaina, Radio Libre de Granada, hermana, creo que acaba hasta, eh, o continúa por lo menos hasta las, hasta las 4 de la tarde. Podéis eh, escucharlo allí. Y bueno, muchas gracias a tu Tom que ha participat aquí Y un plaer per nosaltres com a Radio Lliure el, el estar aquí a, en una cobertura, en una vaga general y molt més encara per, per Palestina. No sé si voleu acampar, acabar companyes amb alguna cosa, acampar. El problema acampar. Sí, jo tinc un, un, últim, un foc. <coughs> jo tinc un últim àudio d'una persona que, que ens comenta perquè ha fet vaga, que ah, si voleu, ja que ens ho ha enviat... De les, de les Juan. Pues podemos hacerlo y despedir... Jo anava a dir salut i bronca. Això és, salut i bronca. I despedim des d'aquí ja la cobertura radiofònica des de les... Eh, Muy i mitja del que ens hem connectat eh, a nivel oral una mica me tard, pero... estàvem me Tard, també també m'he ¿no? Así <laughs> que la em gallina que entran por las que salen, ¿no? Eh, pues esto. Ahí va, ¿no? Pues va, va el audio, una abraçada molt forta per Viva Palestina libre, yura abajo el sionismo genocida del Estado de Israel. Una abrazo de Opa. Hola, sóc la Cira i sóc educadora social. Jo faig vaga per denunciar el genocidi contra el poble palestí i per exigir que governs i institucions trenquin les relacions amb l'estat sionista. Ah, bo. Está cerrando estás abriendo fuego. Calienta los motores, se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. Lo gritamos el otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todos. eso no lo viola nadie. Nuestra lucha acaba de empezar. Estamos en estado de guerra y pronto vamos a cargar. Y atenta conciencia. A ver con qué escudo te puedes defender. Estado de alerta. Despierta las mentes y unías. No hay nada que perder. Estás cerrando el puño. Estás abriendo fuego calienta los motores, se está levantando el pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores, se está levantando el pueblo. tanto juicio y tan poca justicia. No miras el suelo por donde pisas, el pan de mi madre, el sudor de mi abuela, las manos currantas de aquella extranjera. Y mientras dialogas, custodias el hambre y ensanchas tus arcas vestidas de traje. Tú no eres mi voz, tampoco eres mi escuela, no morirá un hombre jamás en mi nombre. Así que no quiero, no voy a jugar contigo al monopolio. Esto es vida real, la partida se acaba y sé quién va a ganar porque siempre la lucha trajo libertad. Trajo Somos los pasos que vienen sonando desde hace 100 años. Me estoy preparando, se hace el contacto, estalla la bomba y abre la boca que estaba callando. Aprieta las tuercas un poquito más, pero estate atenta a que pueda pasar. Estamos ya cansadas de tu modelo social. Se están cociendo debajo el asfalto todas las armas para nuestro parto. El día en que nazcamos, este mundo va a temblar. Cada una de tus nuevas leyes de represión es un apretón de puños de nuestra revolución. Cambiaremos las reglas del juego, no habrá nadie de más ni de menos. Cierra los ojos, vuélvelos a abrir y pelea este mundo que quiere vivir. Nuestro paso por el hoy abre el camino del mañana. Regalémosles la luz a nuestra generación, hermana. Lo que ves a tu alrededor es porque tú lo haces real. Solo el cambio de conciencia te puede liberar. remiendo, que esto no es un descosío, es un agujero, Y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero, donde el mundo no sea un pedazo sea solo un pueblo y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo, que esto no es un descosío, es un agujero y volverán los amaneceres nuevos, la vida no valdrá dinero, donde el mundo no sea un pedazo sea solo un pueblo y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un si es un agujero y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero, donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosío, es un agujero y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero, donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo y volverán los amaneceres nuevos, sin maquillaje ni más remiendo. Que esto no es un descosío, es un agujero y volverán los amaneceres nuevos. La vida no valdrá dinero, donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo. Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores. Se está levantando el pueblo.